عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتفاتها فإن كل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مثلا سلام الله أم birinci dəfə o mazda çağırıram. Və في məsələlərdən hansı ki, insan üçün vacibdir o, xüsusən də müsəlman üçün, Xüsusən də onun düzlüyü o da əqidədir. Əqidə müsəlman üçün Allahla onun arasında bağlantıdır. Nə qədər o əqidə düz olsa, o qədər o bağlantı düz olacaq. Yəni, Allahla o bağlantı, münasibət əqidədən asılı. Əqidənin yeri böyüdür və mühümdir və nəfsin ona ehtiyacı var. Nəfsin və ruhun. Çünki əgər əqidə tərk olunsa, nəfsdə boşluq yaranacaq və ruhda, ruhda da ağrıdıq. Ona görə əqidə insan üçün həm nəfsi, həm ruhi qidadır. Hansı ki, onsuz insan boş həyat yaşayır boşluqda olur, rahat olmur. Xüsusən də düzgün əqidə. Düzgün əqidə qəlbdə sabitlik deməkdir, rahatçılıqdır və təsdiq deməkdir, yəqinlik deməkdir. Düzgün əqidə o əqidədir ki, hansı ki ona şək qarışmaz, şək ona təsir eləməz. Və əqidə söz deyil, sadəcə deyilməklə, O qəlbdə bir şeydir ki, qoyulub, yeri qəlbdir və qəlblə əlaqəsi var. Qəlbi gücləşdirir, qüvvətdədir, ağardır, səlim edir, nəinki bu dünyada, həmçən ahirətdə. Lakin, haradan biz əqidəmizi götürməliyik, qardaşlar? Yəni, bu sual da mühümdir. Çünki çox vaxt O sualı vermək lazımdır, xüsusən e, əqidədən xəbərləri olmayanlara. Haradan götürmək? Fəlsəfəçilərdən, Yunan fəlsəfəsindən, yoxsa televizorlərdən, yoxsa qəzetlərdən və s. Haradan götürməliyik? Müsəlman haradan götürməlidir əqidəsini? Quran sünnədən. Quran, Allahın kitabı və sünnə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Allah subhanətələ buyurur ki, Lə yətihi لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمid Fuslə surəsi 42-ci aya. Nə öncə, nə də sonra batil ona yol tapa bilməz. Yəni, Quran-ı kərimi Allah subhanətlə vəsf edir. Yəni, batil ona yol tapa bilməz. Heç nəyə bilməzlər Quran-ı kərimlə. Görürsən, Quran-ı kərimi çox dəyişdirmək istəyirlər, lakin dəyişdirə bilməyiblər. Kitabda hərfləri nöqtə dəyişsə də, dəyişdirilsələr də, lakin görüblər ki, alınmayıb. Çünki Qur'an əzbərlənir, qəlblərə yazılıb. Allah subhanətə qoruyur Qur'anı. Ona görə Allah subhanətə buyurur ki, nə öncə, nə də sonra batil onun yol tapa bilməz. O hikmət sahibi, şükrə layiq olan, e, olan e, tərəflərdən nəql edil, edilən, edilmişdəndir. Yəni Allahdandır. Və bu ayədə necə Quran-ı kərimin qüvvətini göstərir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilir ki, Allah subhanətlə buyurur ki, onun danışığı havadan deyil, onun danışığı vəhdi. Və bu da sünnənin gücləyini göstərir və Quranın şərhini göstərir. Və lakin, əgər kim ki, Quran sünnədən bu əqidəni götürmürsə, onun görə həyatı necə olur? Mənasız. Görürsən ki, yüvləyin işinə baxır, udur, sevinir, elə bir ki, qutardı da, yəni xankəndi almışıq. Yəni, elə sevinirlər ki, xankənd alınıb. Çünki əqidə boşdur, aydın deyil, nəyə gəldi inanmaqdır. Amma düzgün əqidədə əsl saadət, əsl xoşbəçilik dində olmaqdır. Düzgün əqdədə olmaqdır. Cənnətin yolunu tərəf gedməkdir. Və bunun içində hər şey var. Bunun içində qələbə də var, bunun içində vətən də var, bunun içində izzət də var, bunun içində kömək də var. Yəni, o qədər danışırıq ki, Qarabağ yaddan çıxır. Və həmçin, mühtərəm müsəlmanlar, Həmçinin misal üçün, misal üçün biz güclü əqidənin misalını tətbiqdə göstərmək üçün göstərə bilərik sahabələri. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve tələbələri. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi yaxşı məllim idi. Onun tələbələri də yaxşı idi. Əgər tələbələri bir şey pisdir, onda məllim də pisdir. Ona görə kim ki, sahabələrdən danışır, fikirləşmir sonranı. Ümumiyyətlə, bidət əhli, onlar söz deyəndə fikirləşmirlər sonrasın. Yəni, bu söhbət nəyə gətirib çıxardır? Məsələn, cihad əhlinə baxanda, deyirsən, cihad, yaxşı, sonra, sonra heç nə deyəmir. Sonra aydındır da, müsəlmanlar bir-birlərini qırmağa, hələ döyüşənlər özləri bir-birlərini qırırlar sonra. Təkfirçi deyirsən, yaxşı, təkfir, sonra, Deyir, alan kafirdir, atan kafirdir. Da bilmir ki, kafirdirsə o evdən çıxmalısan. Aydındır. Kafirdirsə, aton, çaq ki, sənə görə müsəlmansa, anan kafirdirsə, aton anan ayrılmalıdır. Və şair və şair, yəni söz deyəndə o sözün tələbləri var. Onları etmək lazımdır. Ona görə fikirləşmək lazımdır. Neyse deyir ki, Əli ibn Əbi Ömər Xəttə gəlib bir dənə qapıya qoydu, qaldı Fatıma radiyalan yazıq qapının arasında. Deyirəm ki, Əli bin Əbi Talib haradaydı onda? Deyir, evdə idi, oturub tamaşa edirdi. Belə olmaz. Əli bin Əbi Talib kişi idi, mərd idi və qeyrətli idi. Heç, heç vaxt razı olmazdı ki, onun yoldaşının gözünün yalanı belə versinlər. O zaman Xəttab. Və lakin hadisələr, yəni nəticəni fikirləşin, bu söhbət nə aparır, nə, nə deməkdir? Bu söhbət nəyə gətirib çıxardır? Bu söhbət Öməri təyin eləmək üçün qurulub şeytan tərəfindən və lakin həmçinin Öməri təyin eləməklə əlini də aşağı salmaqdır. Fikirləşmir. Quran fikirləşməyib. Ona görə qardaşlar, Olan sahabələrə, əlhamdülə, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi tələbələri idi. Tövbə yüzdə Allah subhanətə ala onlar barədə deyir, onlar ən birincilərdir. Ən birincilər təriflənir olar. Və buyurur ki, ən birinci Allah subhanətə ala onlardan razıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi sonra. Tövbə yüz. Və həmçinin ən birinci sənnətlə müşkələnənlərdir. Və həmçinin ən birinci cənnətdə əbədiyyən qalanlar, qalmaqla müjdələnənlərdir. Müjdəlanlardır. Və həmçinin qiyamət günü nəcət tapanlardan da ən birincilər. Lakin nəyin səbəbinə görə? Düzgün əqidənin. Əqidənin möhkəmliyin. Baxmayaraq, idmançılar deyildi. Pulları da yox idi, çox kasıb idi və silahları da elə yox idi. Lakin əqidələr var idi. Düzgün əqidələr, möhkəm. Və burada əqidə möhkəmliyi görsənir. Ona görə həmsə sahabələr nə üçün qeyd edirdi? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, <clears throat> ümmətim 73 yerə bölünəcək. Və ancaq biri cənnətə girəcək. O birçilər dönüklərdir, yəni 60-da. Haçdan dönənlər. Sahabələr soruşdular ki, ya Rasulullah, o hansıdır bir dənə şey, hansıdır cənnətə girəcək? Dedi ki, mənim və mənim sahabələrim yolundadır. Mənim və mənim sahabələrim yolunda. Nə səbəbi görə? Düzgün əqidəyə görə qardaşlar. O əqidənin yeri və burada görsənir. Və əqidə dinin əsasıdır. Ona görə əqidəyə əsas tutmayanlar qəribədir. Məsələn, onlara sual vermək lazımdır. Sən ikinci mərtəbəni, birinci mərtəbəni tikmədən tikə bilərsən, Ha, ağlı sahibi deyəcək, yox. Və ya dənizdə o dalğaların üstündə ev çıxı bilərsən? Əlbəttə yox. Ağlı olan deyəcək, yox. Ona görə əqidə bax, əsasdır. Əsas olmadan sonraki əməli etməyi alsızlıqdır oradan. Və xüsusən də əsas geri güclü olar. Nə qədər güclü oldu, ondan sonra tikilən mərtəbələr də, qurulan ev də möhkəm olacaq. Çünki əsası möhkəmdir. Tərpənməz. Bax, Peyğəmbər, Peyğəmbərlərin dəvətinə. Peyğəmbərlərin dəvətinə bax. Xüsusən Nuh, Hud, Salih və başqaları. Hamısı deyirdi ki, Ya qovmi əbudullaha mə ləkum min ilahin qeyri. Min ilahin qeyruh. Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, hər bir peyğəmbər burada Nuh, Salih və başqaları həmçinin hamısı deyirdi ki, ya qavm əbudullah, öz qovminə, öz cəmaatına, xalqına deyirdi ki, yalnız Allaha ibadətləyin. Çünki mələkum min ilahin qeyru. Çünki ondan sonra sizin üçün məbud yoxdur. Onun nədə, nədə gətirir? O dəvət, dəvətçilər ki, O dəvətçilər ki, çağırırlar ki, deyirlər, yox, əsas din deyil, gəl birinci birləşək, cəm olaq, sonra cihad, sonra əqidəni həll eləyərik, əqidəyə baxarıq. O misal, misalında da olar ki, dalğalar üstə tikmək istəyir. Birinci mərtəbəni tikməmiş, ikinci mərtəbəni tikənlər də olar. Ona görə o fikirlər batildir. Birinci əqidəni düzətmək lazımdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm, biz bütün Peyğəmbərləri qeyd edəndə, hələ Rasul sallallahu aleyhi ve selləm hələ ən birincilərdəndir. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm hələ Məkkədə, Məkkə nə üçün Məkkə daha aydın idi bu məsələdə. O demək deyil, Məkkədə 12 il tohidə dəvət edib, Mədinədə dəvət eləməyib. Mədinədə davam edib. Sadəcə Mədinədə əhkamlar çoxaldılar həd, zəkat, ə, e, oruc, namazın özü artıq ə, e, düz Məkkədən qabaq idi, artıq yəni bunların içində idi. Sonra başqa məsələlər, döyüş cihadı və s. və s. və s. ibadətlər, miras və s. hamısı başladı fərz olmağa. Lakin bu demək deyil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tohiddə dayanmışdı. Tohidi orada dəvət edirdi. Xüsusən də Məkkədə o nüfşi deyirdi ki, cəmatına bəs deyin, la iləhə illallah necət tapasız. Onlar nə dilər? Əcələ əlihətə iləhə vahidə İnnə hədə ləşəyun ucəb. Onlar dedilər, onlar təəccübləndilər. Dedilər ki, nə təəccüblü şeydir bu deyir. Yəni, o deyir ki, ilah bir dənədir, məbud bir dənədir. Yəni o qədər müttəqillər var idi, onlar tək Allahı eşidəndə təcrübləndilər. İndi də təcrüblənirlər. Deyirsən bir dənə kəndə və ya rayona və ya şəhərə, deyirsən qardaş, Allah ibadət eləmək lazımdır. Ona ibadət eləmə. İmam məşəb qəbristanlığa ziyarəti ged. Qəbristanlığa ziyarəti getmək yaxşı əməldir. Lakin ibadətə getmə. İbadət çünki yalnız Allaha lazımdır. Ona ibadət artıq ibadətləşib ora. Deyir ki, ə, buna bax, buna bax, necə yampilləri, buna qərib bir şey danışırlar. Deyir, o, bir dənə, bir dənə Allaha ibadət edir. Deyir, ya Allah inarıq, ancaq bulasız olmur axı. Aydındır. İndi də təəccüblənirlər. Şah surəsi 5-ci ayə. Ona görə qardaşlar, ən birinci bu əsası məqsəmləndirmək lazımdır. Necə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin biz dedik ki, o demək deyil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ancaq Məkkədə tohidi əqidənə əsas tuturdu. Mədinədə də ona görə bir gün bir kişi keçib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah və sən istəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o saat qəzəbləndi, demə mən istəsən. Dinə yalnız Allah istəsən. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, Allahdan qeyrisinə and içən şirk eləyib. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurub ki, kim baxıcının kim baxıcının və ya şeirbazın yanına getsə, onu təsdiqləsə, mənə nazım olana küfür edir. Yəni, küfür eləyir. Yəni, Mədinədə bunlar deyilir. Əsasən. O deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tohidi bir dənə Məkkədə yanırdı. Ona görə hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fikir verir. Hətta uşaqlarla da bu əsası möhkəmləndirirdən birinci. Necə İbn Abbas'a deyir ki, radiyallahu anhumaya, mən sənə kəlmələr öyrətsəm. Gör, nə öyrədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir ki, Allah'ı qorursan da o da səni qorusun. Yəni, Allah qorur ki, o da səni qorusun. Allah qorumaq Onun dinin əməlləməkdir, onun əmirlərinə tab olmaqdır, onun qadağanlarından çəkinməkdir. Onda bir Allah Allah səni qoruyacaq. Yəni, mənası odur ki, Allah qorumasa o da səni qorumayacaq. O barədə danışır. Deyir, kömək istəyəndə ondan istə. Və hər şeydə o yazıb. Hər şey o əlindədir. Əqidə. Əqidə qurur. Aydındır, İbn Abbasın qəlbində. Təsəvvürlə, o əqidədə olan, ki, yalnız Allaha ibadət edir, yalnız ondan kömək istəyir, başqalarının hamısını səbəb baxır və bilir ki, heç kəs ona nə zərər verə bilməz, nə də fayda, əgər Allah yazmayıbsa. Hə, arxanç olur. Arxanç olur. Amma əqidə olmayan, yarpaq düşdü, ha, cəzəli olacaq, kişi keçdi, nəsə olacaq, hər şeydən qorxur. O deməkdir ki, əqidə yoxdur. Ya da Əqidə nədir? Metallondur, daşdan ayağı, yəni dəmir, dümür, beş barmaq, ya da əski, müfki, bütün hər şey doludur ki. O da əqidə deyil əslən. Ayıb da əqidə demək ona. Həmçin, qardaşlar, bax, əqidə mühümliyi, möhkəmliyi, bax, bundan irəli gəlir. Ona görə kim desə ki, yox, birinci əqidə yox, birinci cihabiliyyəyi, Gəl birinci hakimi təsvir eləyək, gəl birinci çıxışa o, o dəvət batildir. Kim bu cür qurursa, elə bil ki, birinci mərtəbə tikmədən ikinci mərtəbə tikir. O qalmayacaq yaşlan. Hələ atacaqsan görə çıxacaq aşağı. Boş. Və həmçinin maraqlıdır. Hələ adamlara, hələ o dəvət sahiblərinə demək lazımdır ki, siz peyğəmbərlərdən daha ağıllısınız. Siz peyğəmbərlərdən daha bu məsələni düzgün bilirsiniz. Bütün peyğəmbərlər belə eləyib. Ən birinci əqidə əsas qurublar. Və həmçin, qardaşlar, düzgün əqidənin faydaları çoxdur. Ən faydalar bu məsələdə uzundur söhbət, danışmaq və ən böyük faydalarından biri insan düzgün əqidə insanın əməllərinə, sözlərinə kömək edib, qəbul olmaq üçün. Çünki necə ki, Allah subhanət hala, məsələn, buyurur ki, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yəni, əgər şirk eləsələr, Allah subhanət hala nə ediblər? Allah hamısı batıldır ki. Yəni, biz görürük ki, düzgün əqidə əməlin qəbul olmağın səbəbdir. Çünki düzgün əqidə olmayanda Allah subhanət hala nə edir? Batildir əqidələri, əməllərin, savabın. Və belə ayələr çoxdur, qardaşlar. Və həmçinin düzgün əqidə görsənir, qardaşlar, faydalandan həmçinin insana kömək eləyir. İnsan imtihana kesiləndə, insana bəla gələndə. Çünki həyat imtihandır. Həyat imtihandır. O deməkdir, bir dənə çətinlik olanda imtihandır. Yaxşılıq olanda imtihandır. Xəstəlik imtihandır, sağlamlıq imtihandır. Kasıfçılıq imtihandır. Varlılıq da imtihandır. Bəla da, çətinlik də imtihandır, rahatçılıq da imtihandır. Sən imtihandan imtihana keçsən. Bəladan bəlaya. Və lakin kim sabit olur? Düzgün əqidə sahibi. Lakin düzgün əqidə olmayanda, əqidə zəif olanda görsən ki, təsir eləyir. Görsən, sabitliyi gedir. Ona görə bu əqidəni möhkəmləndirmək lazımdır, dostlar. Əqidəni öyrənmək, xüsusən də Ən birinci biz bilirik ki, əlhəm də tovhiddir. Tovhid əsasdır. Tovhid elmi Allah tanımaq elmidir. Tovhidlə Allahı düzgün tanıyacaqsan. Tovhidsiz Allahı düzgün tanımayacaqsan. Çünki gedir qəbirləri, duanı evdə eləməyəcək, qəbri yandırır, o tovhidi bilmir. Tovhidi bilmədiyinə görə eləyir. Və ya tovhidi qəbristanlıqla qarışıqdır. Və başqalarından. Ona görə əllərlər şura bu əqidə öyrənmək, tohid-i rububiyyə, tohid-i uluhiyyə, tohid-i əşnay və sifət, bunlar mühümdir. Hələ Allah s.ə.v. bulan, əvvəldə, Fatihənin əvvəldə qeyd edir. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanir-Rahim. Elhamdülillah, həmd yalnız Allahadır, tohid-i uluhiyyə, Rabbil alemin, aləmənə Rəbbidir, rububiyyə, Ar-Rahmanir-Rahim əsma ilə sifət. Və belə doludur Quran-Kərim. Allah Subhanahu bizi düzgün və salamat əqidə sahiblərini etsin. Allah bizi dində sabit etsin. Allah Subhanahu taala xalqımızı hidayət etsin. Allah Subhanahu taala ölkəmizi həmçinin müsəlman ölkəni xətadan, bəladan qorusun. Allah Subhanahu taala müsəlmanlara kömək olsun. Allah Subhanahu taala tezlə məscidimizin açılmasına kömək olsun. Allah subhanahu ta'ala bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Aqulu azə və astaghfirullah li və lakum və lisail muslimin min kulli dhanb astaghfiruhu innahu huvel ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة